«Ձեզ վրա Սուրբ ջուր եմ ցանելու եւ դուք մաքրվելու եք ձեր բոլոր պղծություններից, ձեր բոլոր կուրքերից մաքրելու եմ ձեզ»։ Նոր սիրտ եմ տալու ձեզ եւ նոր հոգի եմ դնելու ձեր մեջ։ Ձեր մարմիններից հանելու եմ քարեղեն սիրտն ու մարմնեղեն սիրտ եմ տալու ձեզ։ Իմ հոգին եմ տալու ձեզ եւ այնպես եմ անելու, որ իմ արդարության ճանապարով ընթանաք, օրենքներս պահեք ու կատարեք դրանք, ու բնակվեք այն երկրում, որ տվել էի ձեր հայրերին, ինձ համար ժողովուրդ լինեք եւ ես ձեզ համար Աստված։ Մկրտությունը հայրաքելական եկեղեցու 7 խորհուրդներից առաջինն է։ Մկրտությունը, որ առանջություն ունի նաեւ ջրի հետ, մաքրելու խորհուրդն է։ Եվ Քրիստոս ինքը ավետարանի մեջ ասում է նա որ չծնվի ջրից եւ հոգուց չի կարող մտնել երկնքի արքայությունը այս պայմանը ինքը Քրիստոս դրեց եւ ինքը Քրիստոս օրինակ եղավ բոլորիս համար երբ որ եկավ եւ մկրտվեց ինքը կարիք չուներ բոլորս գիտենք կարիք չուներ մկրտության սակայն ինքն էլ մկրտվեց որպեսզի այդ ճանապարհը ցույց տա որ ինչպես պետք է մարդ իր կյանքի ընթացքում այդ փուլերը անցնի եւ մկրտությունը շատ կարեւոր պայման է հետագա մարդու բարգուցության համար մենք հայերս անսալով մկրտության աստվածային падգամին մկրտվեցինք Սուրբ Արաքյալների ձեռքով ու վերստին ծնունդ առած ընդունեցինք Սուրբ Հոգու դրոշմը։ Քրիստոնեացանք եւ որթե գրվելով Աստծուն կապվեցինք նրա հետ հավիտենական ուխտով։ Քրիստոս Աստծո միածին որդին նույնպես մկրտվեց, երբ դրա կարիքն ամենևին չուներ։ Մկրտության համար անհրաժեշտ են նյութական մի քանի պարագաններ եւ հոգեվոր պատրաստվածություն։ Նախ այսպիսի կանոն ունենք հայրերի կողմից դրված, որ ցանկալի է որ երեխան մանուկ հասակում մկրտվի, այսինքն ծնողների օգնությամբ, ծնողների որոշումով պետք է մանկան ընտանել եկեղեցին եւ մկրտել, օծել, իսկ երբ որ մարդ չափահաս է ինքը պիտի արդեն որոշի մկրտվի թե չէ, բայց մկրտվելու համար առաջի անհրաժեշտ պայմանը ցանկությունն է, հավատքն է եւ նաեւ համոզումը, որ เป զի այդ համոզմամբ կարողանա շարունակի իր կյանքը, որովհետեւ քրիստոնեա դառնալով, մկրտվելով մարդ էապես փոխվում է եւ մի նոր մարդ է դառնում, մի նոր մարդ է ծնվում, ուստի այդ նոր մարդը պիտի նոր կյանքով ապրի։ Բայց եթե նույն ձեւով պիտի շարունակի, ապա կարծում եմ, որ ճափահաս տարիքում մկրտված մարդը պետք է խորը գիտակցի, համոզվի եւ նոր մկրտվի։ Այլապես մեղքը ավելի կծանրանա իր մեջ։ Իսկ անհրաժեշտ պարագանները, նյութական պարագանները դա սրբիչն է, խաչն է եւ որ ամենակարևորներից մեկն է, որ պետք է կնքվողի կողքին կանգնած լինի դա կնքահայրն է, որը համարում ենք հոգևոր ծնող, որի պայմանը իսկապես անփոխարինելի է, որ պետք է լինի հոգևոր ծնող։ Հայ ռաքելական եկեղեցին ճունի կնքամայր հասկացությունը։ Հայ եկեղեցու կանոնական որոշումների համաձայն միայն տղամարդը կարող է կնքահայր լինել եւ պարտադիր չէ, որ նա ամուսնացյալ լինի։ Մկրտվողի կնքամայրն այն եկեղեցին է, որտեղ անձը մկրտվում է, քանի որ եկեղեցու արգանդից մկրտության ավազանից է ծնվում քրիստոնյան։ Հոգևոր հայրերն ասում են, որ բոլոր մկրտվողների համար կնքամայրը Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածինը։ Մենք Աստվածածին ընդունում ենք որպես մեր մայր, բոլորիս մայր, քրիստոնյաների մայր։ Իհարկե կարող ենք այդպես ասել, բայց կնքահայրը որպես լավ օրինակ սանիկի համար պետք է հենց մկրտության պահից սկսի իր աշխատանքը, իր ծնողական պարտականությունները կատարել։ Իհարկե կնքահայրը պետք է չափահաս լինի, բայց եթե ամուսնացած է, կողքին կանգնած ինքնիստիկյան իր կինը դառնում է կնքամայր եւ ընտանիքի հետ կապված է ոչ միայն ինքը մենակ, այլ կնքամոր հետ միասին, իր կնոջ հետ միասին։ Եվ երկուսով են այդ լույսը կրում։ Մկրտության վայրը եկեղեցին է, տաճարը։ Մկրտությունը կատարվում է միայն եկեղեցու վիմակերտ Սուրբ Հավազանում, բացառությամբ սակավաթիվ դեպքերի, երբ մկրտվողը եկեղեցի գնալու ոչ մի հնարավորություն չունի։ Մկրտության ծեսն ուղեկցվում է երկեցողությամբ, աղոթքներով, մաշտոց ծիսարանով, ընթերցվում են ավետարանից հատվածներ։ Բնականաբար բոլոր խորհուրդները սկսում են հայր-մեր աղոթքով։ Կա նաև հրաժարում, որ կնքվողը պետք է հրաժարվի սատանայից։ Նաև հավատամքը պետք է ընթերցվի, որովհետև մենք ունենք հավատամք եկեղեցու։ Հավետարանից ընթերցվում է Քրիստոսի վերջին պահը, երբ որ աշակերտներին հրահանգ է տալիս մկրտել բոլորին հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, սովորեցնել բոլորին, թե ինչպես պետք է շարունակեն իրենց կյանքը եւ ինչ որ падգամել է մեզ, դա թողնեն ժողովրդին եւ Քրիստոս ինքը հենց վերջում ասում է եւ ձեզ հետ պիտի լինեմ միջև աշխարհի վաղճանը։ Սա է ավետարանից ընթերցում, նաև ավետարանից ընթերցում է Հովանես ավետարանի մի հատված, երբ Նիկոդեմոսը գիշերով այցելում է Հիսուսին եւ նրան հարցեր է ուղում եւ Հիսուս այդ հարցերի պատասխանների մեջ է, երբ որ ասում է, եթե մարդ ջրից եւ հոգուց չծնվի, չի կարող մտնել երկնքի արքայությունը։ Այս հատվածներն է, որ ընթերցում է ավետարանից։ Աղոթքները հիմնականում ուղված են մկրտվողի, մկրտվողի համար խնդրում ենք, որ Աստված արժանացնի երկնային շնորհքների, որովհետեւ մկրտության ժամանակ մարդուն տրվում է շնորհքներ, որի համար մենք խնդրում ենք այդ աղոտների մեջ, աղոտների մեջ խնդրում ենք, որպեսզի մկրտվողը իսկապես դառնա ժառանգորդ երկնքի արքայության, հավատարիմ ծառա լինի Աստծուն եւ նման բաներ, որ ամբողջ աղոտքի ժամանակ խնդրում ենք Աստծուն հենց մկրտվողի համար։ Նաեւ մկրտության ժամանակ կա հարցադրում կնքահորը, թե սանիկը ինչ է խնդրում, ինչի համար է եկել եւ ինչ է ուզում։ Եվ կնքահայրը հստակ մի պատասխան ունի՝ հույս, հավատ, սեր եւ մկրտություն։ Ուզում է մկրտվել եւ արդարանալ, սրբել ազատվել մեղքերից, ազատվել դևերից եւ ծառայել Աստծուն։ Այս դոգման, այս հավատամքը կարծես պետք է ամեն կնքահայր անգիր իմանա։ Մկրտության ծեսի ամենակարևոր բաղադրիչը սրբալույս մյուրոնն է, որի դրոշմով էլ վավերացվում է մկրտության իսկությունը։ Մարտն իր զգայարանների վրա ընդունելով սրբալույս մյուրոնի դրոշմը, այլևս ворթեգրվում է Քրիստոսին, դառնում նրա մի մասնիկը եւ առաջնորդվում ուղափառ հավատքով, որը տանում է դեպի փրկություն եւ երկնային արքայություն։ կան ծայրահեղ դեպքեր, բայց մեր պայմաններում անպայման պետք է։ Ջուրը, որը մաքրելու հատկություն ունի, մերոնը, որ խորհրդանշում է Սուրբ Հոգին, իսկ Տիսարան Մաշտոցը մեր տիսական գիրքն է, որ պետք է մեր ձեռքերում լինի։ Իհարկե մենք կարող ենք այդ ամենը անգիր ասել, այդ աղոթքները բոլորս էլ գիտենք անգիր, բայց ցանկալի է որ մեր ձեռքում լինի, որովհետև բոլորս էլ մարդ ենք, հնարավոր է սխալվենք եւ կարծում եմ, որ դրանք պետք է միշտ լինեն մկրտության ժամանակ ներկա։ Եվ մերոնը, եւ ջուրը, եւ մաշտոցը։ մկրտության ծեսը կատարելու համար կամ պարտադիր կանոններ եւ կա պարտադիր ընթացակարգ։ Մկրտելու իրավունք ունի օծյալ հոգևորականը՝ քահանա, վարդապետ, եպիսկոպոս, կաթողիկոս։ Սարգսակը իրավունք ունի մկրտություն կատարելու, չնայած ինքը ձեռնադրված է, բայց օծված չի։ Ոսի Առաջին ճակատն ենք դրոշմում, որ เป զի այդ դրոշմով շնորհքները իշնեն մարդու վրա եւ մի տեսակ կարծես Աստծո համար ճանաչելի լինի։ Երկրորդը աչքերն են, որովհետեւ մկրտության ժամանակ վերջին օծման աղոթներ էլ կա։ Դրա համար այդ օծումի ժամանակ նաեւ աչքերն են օծում, որ เป զի մահ չտեսնի այդ աչքերը։ Օծում են ականջները, որ เป զի Աստծո պատվիրանները լսելի լինի այդ մարդուն։ Օծում ենք քիթը բերանը, որ เป զի անուշահոտությունը հոգեվոր կյանքի զգա եւ բերանը, որ เป զի ճշմարիտ խոսքեր խոսի չխոսի, որպեսի վատ խոսքեր չխոսի քրիստոնյան, նաև зерքերն ենք օծում, որպեսի այդ зерքերով այդ օծումից հետո մարդ կարողանա բարի գործեր կատարել։ Օծում ենք սիրտը, որպեսի աստվածային սուրբ սիրտը հաստատ մնա այդ մարդու մեջ։ Օծում ենք մեջքը, թիկունքը, որպեսի պաշտպանվի ճարից, աներևույթ թե երևելի։ Օծում ենք նաև ոտքերը, որպեսի հավիտենական կյանքի ճանապարհը մարդ կարողանա ուղիղ գնալ։ մկրտության բեճանապարը դեպի փրկություն եւ երկնային արխայություն, բայց կան քրիստոնեական օրենքներին հարկադիր իրավիճակներ, որոնց հարեհաս է Աստված տեսությունը, տերունական սերն ու գթասրտությունը։ կա սիրո մկրտության այսպիսի գաղափար, որ մարդ երբ որ ցանկանում է մկրտվել, մեծ սեր ուներ մկրտության հանդեպ, ուզում էր մկրտվել Աստծո հանդեպ սեր ուներ, սակայն վերջին պահին չի հասցնում եւ մահանում այդ սերը մաքրում է իրեն։ Այդ սերը դառնում է իրեն համար մկրտություն եւ նա հնարավորություն ունի փրկվելու։ Կա նաեւ արյան մկրտություն որ մենք ասում ենք մեր նահատակների համար, որ նրանք եթե անգամ մկրտված էլ չեն, իրենց կյանքը զոհելով նրանք արյամբ են մկրտվում եւ արժանանում են երկնքի արքայության։ Սրանք այն պայմաններն են, երբ որ մարդ մկրտված չի, բայց կարողանում է իր գործերով իր քրիստոնյա լինելը ապացուցել եւ իր արյամբ դառնալ սրբագործված։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին հնարավորություն չեն ունեցել եւ իրենց մեղքը չեր տա, իմ անձնական կարծիքն է, որ Աստված ամեն ինչ տեսնում է։ Դե մարդիկ ինչ գործեր են արել եւ իրենց գործերով կարողացել են կյանքում ապացուցել ընտրել, թե ովքեր են իրենք։ Կարող է հնարավոր է, որ մարդ շատ լավ գործեր է արել, շատ բարի գործեր է արել, անգամ մկրտվածը չի արել այդ գործերը։ Վստահ եմ, որ եւ կարծում եմ, որ այդպես է, որ Աստված ամեն ինչ տեսնում է երկնքից եւ մարդկանց մեջ է Աստված եւ ինքն է որոշողը, թե ով պիտի փրկվի, իսկ ով ոչ։ Մենք իհարկե բոլորս ցանկանում ենք մկրտվել, ցանկանում ենք փրկվել, բայց երբ որ մեր կամքից կախված չէ դա եւ մենք չենք որոշողը տվյալ պահին եւ խորհրդային տարիներին մարդկանց մեղքը չէր, որ իրենք չեն մկրտվել, կարծում Եվ այս ամեն Աստծո համար նկատելի է եւ Աստված կորոշի թե ով պիտի փրկվի։ Ծիսակատարությունն ավարտվում է մկրտվածին դրոշմելուց հետո քահանայի օրհնությամբ։ Խաղացուն քեզ, ով Աստծո փրկյալ, խաղացուն քեզ, ով Աստծո օծյալ, եւ քահանան Սուրբ հաղորդություն տալով ավարտում է ամբողջ ծեսը։ Մկրտությունից հետո մկրտվողին մյուրոնից պետք է հանել երրորդ օրը։ Կնքահայրը պետք է ջրով լվանա իր սանի մարմնի այն մասերը, որոնք օծվել են սուրբ մյուրոնով։ Ցանկալի է, որ այդ ջուրը թափվի ծառի կամ ծաղիկների տակ։ հայոց եկեղեցին արգելում է մկրտության խորհրդի կրկնումը, քանի որ այն վերստին հոգևոր ծնունդ լինելով մարմնավոր ծնունդի պես մեկ անգամ է կատարվում։ Ավետարանը եւ հավատքի հանգանակը նույնպես հայտարարում են, որ մկրտությունը մեկն է։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 11-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի հոգևորական արժանապատիվ Տեր Անդրեաս Քահանաթավադյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեսեդ կհանդիպենք